50 languages. 8. นตุเวลา สมัยขอโทษค่ะชมิสิกี่โมงแล้วคะ อีกา ಈಗ ส ಷ ್ ಟ ು ಸಮಯ ಆ กิเด ขอบคุณมากค่ะดัญยาวาดกลมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา อีกาวันตุกันเตมันเป็นเวลาสองนาฬิกา อีกาเยรดุกันเตมันเป็นเวลาสามนาฬิกา อีกามูรุกันเต มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา อีกะนาลกุกันเตมันเป็นเวลาห้านาฬิกา อีกไอดุกันเตมันเป็นเวลาหกนาฬิกา อีกอารุกันเตมันเป็นเวลา เจ็ดนาฬิกา อีกะเยลูกันเตมันเป็นเวลาแปดนาฬิกา อีกะเอ็นตุกันเตมันเป็นเวลาเก้านาฬิกา อีกะอุมบัตตุกันเตมันเป็นเวลาสิบนาฬิกา ี ಈಗ ಹ ತ ตุกันเตมันเป็นเวลา สิบเอ็ด นาฬิกาอี ಈಗ ಹ ನ น ನ นಂุกันเตมันเป็นเวลาสิบสอง นาฬิกา อีกา ಗ ันเนรดุกันเตหนึ่งนาที มีหกสิบวินาที ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿವೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಿವೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿವೆ